Azteko puta semea zela erran eta Obamak eh, bere itzordua ez ez du Filipinetako presidentearekin. Hala gauko informazioa gertakaria munduan, eh? Bon, hain txegur izan dira, bon, berdin Sirian edo Kurdistanen, gerlaren ondorioz edo torturak estatu batuetan, nork daki. Baina hori iztu balio ipatzea momentuz. Eta hor gertakaria da, beraz, ge hogeia biltzen dela asian munduko indar ekonomiko lodienak, beraz, eh, hor eh, dira. Eta Obamak eh, bazuen itzordu bat Filipinetako presidente berriarekin. Baina bien artean arremana ez da oberenean, eh, estatu batuetako presidenteak kritikatu baitu Filipinetakoa. Kritikatu du aurten poderean sartu den Rodrigo Duterte. Duterte presidenteak bere podere hartze berrian azpimarratu du drogaren kontrako borroka handi bat eramanen zuela, bai xaltzaile bai kontsumitzaile aurka. Ondorioa zenbakietan hor edabide eh, gehienek ateratzen duten zenbakia, mila laureun pertsona hil direla borroka hortan. Mila laureun pertsona hil guti gora bera eh, bi hilabetez. Eh? Bordon bere demokraziaren eta justiziaren kontzeptua kritikatu du Obamak, egia da badela, bon, estilo bat, eh, hor Filipinetan. Obama erreski da, lere, gure presidente simpatiko, bere erriaren kudeatzeko manera, poliziaren kudeaketan, erazken hilabetetan ainitza ipatu da, badu autokritika piskatiteko berdin, eta zer egan nazioartekoari begira duen justizia kontzeptuaz, drona batzu, egazkin estilo batzu, gerla tipi bat, eta ara, bakea da, bo. Filipinetako presidentak beraz, Obama publikoki puta seme bat zela errandu, eta ebe Amerikara gaitzitu da. Nahinuke horretarazi ez dela irain bat puta baten eh, semea ala alaba izaitea. Puta izaitea lanbide bat da lehenik, eh, politikari ustel baten alaba naizela erraiteak gaitzituko ninduke gehiago ala ere. Eh. eh? Erraiten altzakon behar ba, busen semezikina behar da edo zarkoziren semezikina hor bai badela gaitzitzekoa. Bestenaz, gaurko txioen artean, eh, sare sozialetan, eh, jaren nuke, eh, be, badela, oberena, txio onena eta irringarriena, bo ez ditut denak irakurri beharrik eta guti ere irakurri ditu dala erraiten aldut. Mikael Jeremiazena izango da gaur. Jeremiaz tenis jokalaria da eta rioko joko para olimpikoetan ari da. Hots, kadera batean, edo kadera baten gainean ari da eh, gurpildun beraz kadera batean biztanena. Tenisean, bestena zetzen mugitzen alko. Eta Franz Blok galdera bat egin dio Twitteren bidez. Eh, nola eldu zinen kadiraz tenizerat. Frantsesaz galderak desberdinki emaiten du, eh? desberdinki idaztzia baita, koma edu venio tenizan fotei. Eta Mikael Jeremiasek erantzun du, ebe istripuz, smile batekin ondoan, irriño batekin, istripu baten ondorioz, elbarritoa gelditu delako, emezortzi urtetan, ez gehiago, ez gutxiago, etzen besterik erraitein barrik. Debista putz, utz, hitz, hitz, hitz. Itz eta Musika pixka bat, eh, itz eta putz emankizunean begiz begi taldeak gaur sare sozialetan iragarri du bere disko begia irailaren hogeita zazpian aterako zela atxa deituko da disko hau, hoitaraziz lehiak eta baten ondorioz ateratzen dutela ere disko hau bagabiga berekin. Anartean, eh, joan iesi egin baino lehen. zaren tokia Uainek estaltzen dute Agiaren izpia egin baino lehen begiz begi taldea beren azken diskoa da hau eta berri bat aterako dute irailaren hogeita zazpian gaur sare sozialetan iragarri dutenaz atsa deituko da disko hau eta hogeitaraziz beraz disko hau eh, be ateratzen dutela bizkifite ondoko joanen urtekoari ren ondotik eta hori beleak eta batek eh, irabaz, edo lehiak eta batan irabazi onduan, eh, diska baten eh, ateratzea proposatu baitiete, bagabigarekin atera dute disko hau, ireila bukaeran berazea setasun gehiago eta soinu gehiago entzuten alko ditugu ere hemen euskal irratietan. Itzetapu. Eta informazio interesgarri bat, uh, eh, korduera, kortxikera, frisiera eta eskoziako gaelera erabiltzen duten entzat interneten eta bereziki Googleen. Horain eskuragarri baita Googleen itzultzailean. Ezagutzen duzie, Google Translate interneten ibiltzen bazizte pixka bat, itz bat idatzi eta honen itzulpena emaiten dautziete, euskaraz jadanik existitzen dena. Hau da, hasteuntako berria Google munduan eta hizkuntz gutituetan, eh, bai gutituak erraiten alda kasu untan, uh, eh, otxaileko berria baldin bada ere, asteuntan partekatu dute beraz hori Euskaraz, azkue fundazioaren berria, eta be Googleek amairu hizkuntza berri gehitu dizkio bere itzultzaile automatikoari. Hoietako batzuk gainera hizkuntza gutituak izanik, ala zerdian beraz azkue fundazioak itzultzaile honek, eun hizkuntzatik gora jartzen ditu zerbitzu publikoaren zat Kaliforniako enpresaunek dioenez, itzulpen horiei esker, makinek izkuntza ikasi dezakete. Ordean, hau, dio, beraz, hemen eh, edabideak, eta ikasi dezakete ordina gailuek, Google Translate esker, bon, eredu estatistikoak identifikatzean ikaragarrizko eskalan bilioika webgunetan bilatzen baitugu testu itzuliak. Bon hau da diotena beraz azkoen berriona. Hau da gure hizkuntzak albiste ona da. Zer, bai, hau da gure hizkuntzak albiste ona da. Ejan nahi dute eh, da hizkuntza horiek ere jotzen. Bo, ez duzu edo usulertzen. Bai, ez da ritzekoa eh, Google Translate baliatu baitut uh, esaldi horien idazteko Euskaraz. Hau da gure hizkuntza albiste hona da, edo da hizkuntza horiek ere jotzen. Arazoa da, be bai, frantzisetik Euskarara itzultzeko esaldi simple hauekin ere, zer ateratzen da, e, pixkat zer nahi eta ez du gauza ondirik eran nahi eta arazoa da, ordina gailuak ez duela biziki ongi ikasi Euskara azken urteetan. Hornaitz oartzen ere zonbat mesu edo mail ere gaizki idatzi dituzten inglesera edo espainolera itzultzen nintuelarik Google Translateekin. Baina bon, ahal dugun moduan egiten dugu. Bai, hau ez da ene esaldia bitxi da, esaldi hori ongi itzuli du Googleek. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz Hitz eta putz. Orduan eh, eh, Frantses politikariak aipatzen ditugu edo bof piskat berantago, muska piskabat entzunen dugu lehenik informazio honek ilan e, eh, politikariak berantago. Orduan, informazioa zein da, Banski. Banski, e, eh, marazkilaria ezagutzen ote duzie, Banski masibatak kide bat edo masibatak taldeko kide bat ote da. Hau da, azken egun hauetan, edabide gehienetan ateratzen den titulara galderazko ikurarekin. Eh? Banski artista nor da, ebe e, artista ez ezagun bat, uh, munduko murru desberdinetan, kariketan, eh, beraz, eh, tindatzen du, miskat, uh, mm, ber estiloarekin, mozaila da, espikatzea, eman dezagun marrazkin famatu bat da, nun be ikusten duzun gazte bat, uh, kaputsatua eranen dugu eta lore batzu botatzen, arriak bota ordez, adibidez hau biziki famatua da, t-shirta zatera dira gerostik, hortik eta azkenean da, artista, hau karrikako artista bat, eh, bere nortasuna ez ezaguna dena, eta hori etzen gaizki ere, bere fama hori esker ere egin baitu bantzkik, eta eh, Inglaterrako eh, kazetari batek bere inkesta egin du, eta bere ustez, masiv atak musika taldeko Kide bat da horren gibelean, masibatak eh, taldea, hori lotua hoteliteiken, bere inkestaren arabera bai eh, zergatik, ebe bantzkiren eh, marazkiak agertzen asit zirelarik, ez dakit gago zerritan, ez dut idatzi, baina, be, hasi zirelarik masibatak justuki herri hortan zen ere kontzertu bat emaiten. Artista bristolekoa da, masibatak bristolekoa da ere. Eta hola, segituz, eh, bantzkiren marazkiak, berazkarrikan agertzen direnak, inu, norek, inorek jakingabe nundik elduden, uh, eh, ebe masibatak taldea hor ari zen, galderazko ikurra da bistan dena, eta beraz, denek artikulu bat hortaz idazten dute du maia da, Pentsatzen dut, agertzen bada, bera dela edo, oiek diotenaz, talde bat, masibataken lagunak lita izkenak, artista bat baino, ez dut uste, fama berdina okango duen nik ondoko urteetan. Masibatak batak ez duzien entzat. Hau da, beraz, gusuan segitzen dugu, hitz eta putzen, eta ondutik, politikariak, beraz. Masiv atak taldea eta erramezala kasetari batek dionaz bere inkestaren ondutik. Banski artista masi atakeko kide bat litaike eta hitzetaputzen segitzen dugu. Hitz Orduan zer berri frantxez politikan, lehenik modema. Spaldiko partez alderdiak etzuela aktualitate egin berekin asgiten. Berari orea modem alderdiko presidente ordeak aktualitatea egin du maleruski. Bere buruari placer egin baitu berar, behar etzen leku batean, bai? sitsuketa edo brikolaje saltegi batean, eta etzen hor marteilu berri bat erosteko, ez ez. Robert Rochefort atxilotua izan da, pitilina galtzatik ateraia, eta masturbatzen ari zela, bon, obeko zuen berdin bere sukalde berriaren zat material berria erosterat joanik. Sergeio, eh, aktualitate frantxesa, Nadine Morano, te aspaliko parte, zare, France Info TV, telebizu artista kate berriak, uh, eh, kakotzen artian erraiteko, iduri luke naiz webgunea eta edabidearen logoa ala portu duela, soizazie, franceinfo.tv, informazioa sortuko du, segur, bestelako informazio kate bat behar baitzen frantses telebistan, eh, hori uh, aparte, eta ordan nadin moranoren emeletzi esaldi zerrendatu dituzte. Adibidez, telefono mugikoren lapurketa etzen existitzen telefonorik etzelarik egia da. Hene laguno berena txad errikoa da edo estatukoa da. Beraz, arabiak bat bainu beltzago da. Bai, bai, pentsatzen dut hor justifikatu behar zela, bere burua arrasismoari begira, ez da arrasista. Eta eh, beste saldi hau uh, begira, gaur egungo eh, be aktualitatea ala ere Europan, haien erria uzten dute gerlatik eskapatzen dira, beharrik ez dugula berdin egin mila behatziunta oita berrogeita bosteko gerlan edo mila behatziunta amalauean, bai, mire esker murano, eta mire esker sustut franzenfo.tv irri egin dugu, Eta horretaraztea Murano Norden, eh, baina eh, baginekien, eh? aski erretxada ala ere artikulu gisa, bitxi da, horrein den edabide batentzat olakoak proposatzea, eh, beharrezkoa ote duen olakoak erakartzeko bere gana publikoa, beste politikari batzuen kontrako inkestak eramaitak ez litaikea obeki. Ah, eta frantses politikariak aipatzerakoan, ezin egon Renault kantaria aipatu gabe, ez baita kontent, bere esaldi bat instrumentalizatua izan baita, berak dio, hori eh, egun hauetan. Behin erranduelako, François Fillon entzat, eh, eskuineko beraz uh, eh, politikariaren entzat, boskatuko zuela. Fillonek info berriz hartu zuen, bere uh, xare sozialetan, kontent, bere baloratzeko. Prentsak berriz hartu zuen ere informazio bat sortzeko eta artikulu irakurri bat sortzeko. Eta renoren txegitzaileek kritikatu zuten garai batez ezkertia reduta anarkistatik urbiltzen zen kantari hori. Baina ez, renok ez du hori erran, du, bigarren itzulian, bigarren itzulian beraz frantziako presidenzialetan, boskatuko zuela François Fillonen zat Marine Le Pen baldin bazen parean, ez da bergauza, ados, justifikatu behar zen. Broken Brothers Brass Band taldean afartarrak dira hauek eta eh, beraiei buruzko artikulu eta sustu telkarrizketa bat eh, taldearekin bizkin interesgarria irakur gaiduzie badok puntu eusen Euskaldun bakoitza izar bada egin diz dira uh, musikaren inguruko gogo eta hori eta azkenen jendarteari begirakoa dutena Broken Brothers Brass Band hemen txe eh, eta dantza zure botilarekin kantua jakin altsun izango direla laster Brothers Brass Band Nafartar talde hau beraz estiloan ulertu duzue nolakoa den eta badok eh, ponteusen eh, berekin egin elkarrezketa irakurgai altsun izango dira ireilaren amazazpian abian eguna kari eta laste hitz eta putzen aldiz gure gomita salbat itzaina izango da sartzea zariko gira eskolen sartzea eta bereziki eskola giristinoa zelebidun sailean misio kargu karguduna den salbat itzainarekin. Bostak eta erdi mementuz Euskal Iratetan berriak zurekin Bernadette Argain. Se askan aurten kasik irumila bosteun ikasle dira ama ikastolatik lize ora arte, jazbaino eun bat gehiago, ikastolen federazioak siberuan egindu sartzearen aurkezpena egun, basaburuko ikastolaren egoitza berrian. Ikastolak indartzea lujalde guzian eta ez bakarrik diendea initz den kostaldean, hori izan da, Paskal Indo presidentak zabaldu duen mesua, se ondoko desafio haundia da, alde batetik bokalen den ikastola bat irekitzea eta etxepare liceo berriaren eraikitzea. Ipagaldean amazazpimila haur eta gazte aurten erakaskuntza katolikoan, eskola, kolegio eta liceotan, jazbaino eun bat gehiago, euskarari ere bultzada bat emanen diote, hemezorzi ama eskoletan murgiltze eredua plantan eman behitute. Arnaldo Otegi hautagai zeiten alko denez legebiltzareko bozetan, hauzitegi konstituzionala, sahi seio honetan bilduko da eta hunek du erabakiko, ez da egana erabakia bere ala jakinen dela, baina viaja aratsa aitzin beharko datik, ordionasiko beita kampaina, donostiako hauzitegiak eza eman ondoan, Arnaldo Otegik dei egindu eta hori da aztertuko. Beorlegi gainean txaien bazkaleku bat egina da zonbeit hilabete juntan, laborariek kabala hila karatere maiten dituzte, Katerin Segen baionako su prefetarekin eginda atzo hunen estrena, urte astapenean prefetak esperientzia gisa behatzi leku muntatzeko baimena eman zuen, hori da lehena, garaziko mendizindikatak eta departamentuko laborantza gambararen laguntzarekin egintzen hori, beste bat eginen da laster, banka gainean. Kirola maite duzula? Eta zerbiz zibik edo erritar zerbitzua egiteko prest? Euskal Iratietan atxabanen duzulekua. Errugbia, pilota, eskubaloia, gimnastika, mendilastaketak, Kirol guziak segitzen alko dituzu Euskal Iratietan. Interesatu bali deitu siberuko botza, gure Iratia, iruleiko edo antxeta Iratira edo mail bat igorri iokoskampo abildua euskaligatiak.info elbidera. Euskaligatiak lekuko kirolen igatiak. Utsumandoka Utsumandoka ara horra zaikula aurtene be kolaboratzailekin oaiko juntan Charles Bidegen Agur, nulaz ez, agurtzeko hitzaikin eginen zaiku. Ematen du arur latinitik etorzen dela eta aulurion zen diakitia zer gertatuko zen bazituzten seinaleak edo sori bat duten zen esker edo eskuin, esker duten balima zen sinistra bat zen. Beste kolaborazaleetan eh, aipatuko deiku peio etxeberia txartek zertako abertzalegien ernanin eta ez hainbeste baiunan. Nolaz abertzaletasuna aingaratua da egoaldea eta hemen iparraldean eh, beguneko tamar, amabost edo hortan uh, eh, gelitzen den. Beste kolaborazalia dela eta eniaute txamendi izinen zaiko aste-zaste be kantagintza enunguian solas egitea, eta egun eh, aipatuko bestiak beste nulaz kantoia eskolan zelaik sokori bide izan zaion. Jinkuak diakik, somat laundu nien, ba, etxidura inkontra, ezen gogoa inkontra, apestu ina, inindietan, eta ez etxikoek bakarrik, baina presio sozial guziak. Utsu mandoka, aste hartez, arratseko zazpitan, ara eda astizkenez lauetan. Utsu mandoko! kanka! Lukanka horrek ez dik aski piperik, me, mena ez dik aski gatzik, eh? Piper eta gatz gu eguerdiko eman kizun berria. Osagari kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita, ahatze gabe jokiak! Bo, bo, bo, ezakalak, e, e, ezakalak e, horrean! Bo, eta beste sorpresa hanitz. Biaz egunoz, eguerdita, uenbako txartin, duztu jasta, piperetakatz! Piperetakatz! Euskal Iratietako emankizun berria eta bihar goiz berriin emankizuna ez da berria, baina eh, gomitak bai egunero ala dira eta bihar irulegiko sotoari interesatuko dira batik eta Kristof eh, lankideak eh, asteburu untan irulegiko sotoak asteburu berezi bat antolatzen baitu ospakizuna eta aldiz gure gomita ere laster eh, mar minuta barne aldugu gurekin izango dugu salbatitzaina eh, aipatuko dugu sartzea eskoletan eta bereziki eh, sartzea eskola giristinoetan sailebili elebidunean salbatitzaina misio dunarekin orain aldiz pentsa eta Prentxan berrian gain nagusiten hori untan konstituzionala seietan bilduko da, ote giren tramiterako e, tramiterako onartu edo ez erabakitzeko Espainiako auzitegiaren erabakiaren zain eh, berrietan aipatzen zuen bezala e, Bernadetek EH Bilduko zerrendaburuak du ez dutela onartuko estatuaren esku hartzerik eta bera legebiltzarian eseri ezin bada badirela bestelako aukerak kakotzen artean beraz hemen otegiren hitzak berri zartzen ditu berriak lehen horian beraz gai tenore untan eh, beste gaia eh, berrian eh, terrorismoa, Ego hola dugu, te, esaldi hau, terroristak goratzen dituztenak babestea, kakotzen artian, egotzi dio, PSN alderdiak asironi, tximeleta taldea kontratatzea gatik, tximeleta musika taldea beraz kontratatzea gatik, hemen salaketa hau berrian elementu gehiago. Eta salatzen dut, kampaina bat abiatu du xare plataformak gizarte zibila Euskal Presuen eskubiden alde aktibatzeko salatzen dut, deitzen den, uh, eh, kampaina beraz aipatu dute. Uztaiaren amabosteko manifestaziorat beraz deituz, eh, argiak azpimarratzen duen bezala bere tituluan preso gaixoen aldeko manifestazioa deituz. Eta sakabanak eta aldiz lehen gai gisa argian tenore untan, dispertsio politikak bosmila aur kaltetu ditu, ja hogei tamar urtean etxeratek salatu duenaz. Dispertsuaren aurrak txosten aurkeztu du etxeratek preso politikoen sakabanaketak aurrengan dituen ondorioak eh, argitaratzeko, egun dispertsuak mila aur inguru kaltetzen dituela salatu du elkarteak. Bestalde, ondakinen kudeak eta ere ipagai argian, dozenaka erretzen dira birziklapen planten misterioa. Igandean itzali zuten, gutxi gora bera, txilo etxeseko, eh, guadalajaran, ondakinen plantako sutea. Azken aldean, Espainiako estatuan, ego euskal herrian ere badirain bat kasu, ere diren gisabereko dozenaka azpiegituren artean beste bat, zer misterio bada gibelean, ondakinen kudeak eta zemen artikulu bat argian. Eta langileen borroka ere ipagai argian, ehm, langileen borroka bizkaian, bizkaiko zahar egoitzetan, bi hasteko grebarat deitu du ela sindikatuak, Eh, langileak deitu ditu beraz biasterako greba hortarat, irailaren hogeita batetik goiti, uh, aldunadiari eta egoitzetako patron, patronalei akordioak lortzeko borondaterik ez izaita leporatuz. Kaseta puntu eusen ikastolak aipagai eta siberuan egin prentsa horrekoa, horrein eh, bernadetek aipatzen zuena, ikastolak indartu eta lugalde osoan edatzeko sedea du sehaskak, eta bestalde, kimu egitazmoa ere aipagai kazetan, arte eszenikoai buruzko formakuntza aur eta gazte eh, euskarazko arte eszenikoen sorkuntza, berastu eta dinamizatzeko formakuntza eskaintza da hemen eh, lau artista hautatuak izanen dira deialdi untan irailaren amaja arte da izena emaiteko. Eta media bazkenen daiako eskola aipagai, buraso eta erakasleak kezkatuak, anobrak egiten baitira ikastola berriaren zat, eta buraso batzu ez dira kontent. Horren inguruko, beraz, ez tabaida hemen mediabazkek aipatzen du, eta bestalde, e, bat ere aipagai, Rafael de Benito, zendu dela, haste astapen untan, Franz Bleuko eh, langile bat beraz, eh, eta eritasunen ondotik zendu dena e, hemen, beraz, mila bazken ere ipagaien. Eta bukatzeko prentsa itzuli hau zudu lehen titulu tenore untan, gizon bat, elbarritua, uh, egazkinetik diautsi arazi dute, egazkina abiatu haintzin, beste historio bat gogor arazten du hemen, eta eh, beraz hemen iduriz elbarritua zenak bere bilieta hartu zuen, igo da egazkinean, igorazi dute, lagundu dute, jarri da, eta beraz momentu batean bioren berantago, be bioren ez egon dira ala ere ez da baidan arazi dute Renin Grupo Estabaida hemen zidu ezten eta bigarren titulua Igor Levzuken itzak eh, zakitzola erraiten den Polonesa da naski eta bordaleko futbol taldean ari da erabaki hartu dut zertaz ari den, nahi bauzu jakin zidu ezten duzue itzordua Debista putz, utz, hitz. Itz eta putz. Laster gure gomita beraz salbat itzaina izanen da eskola giristinoaren sartzear interesatuko gira e, lebidun sailean eta ipatzen nuen hor prentsaitzulian e, eh, terroristak goratzen dituztenak babestea egotzi dio tela PSN-eko alderdikoek asiron iruñako zapesari tximileta taldea kontratatzea gatik tximeleta eta aurrera begira beraz proposatzen dutzet hemen itzetaputzen Ireilaren iruan jo zuen musika taldeak eh, eta beraz eh, maite esporinek azalpenak eskatuko ditu dalbaltzan tximeletak bat egiten baitu etako presoen ideikin hau da hemengo gatazka Itzaldira beren bizitzaren parte eta itzalek itzal gehiago da karte badoa bihurtu da hau txaizei parke motxila bizkarrea erritik aparte ez dakit Eta horrera begira hemen erran bezala gatazkaren erdian den eh, taldea edo beden PSN alderdiak gatazkan eman duena. Asiron Iruñako uzapezari beraz eh, hemen eh, galde bat eginen dio iduriz ikusiko zer emanen duen afera unek ez gauza hundirik eintxigur. Seiak laurden gutxi dira hitz eta gure gomitaren tenorea. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Eta sartzea aipatzen dugu egunero, eta gaur eskola katolikoari interesatzen gira, goizuntan ere uh, prentsaren aintzinean, haien sartzea aurkeztu zuten, hainbat proiekturekin ere ondoan gurekin dugu salbatitzaina, Ratzaldeon. hona. Salbatitzaina, nola abiatzen duzue eh, sartze uh, berri hori erakaskuntza eh, katolikoan? <clears throat> Sartze Be, bezala, lehen gauza behatzen duguna kopuruak dira, eta kopuruak eh, aski baikoak eta onak dira, uh, orokorki departamentoan, lau egun eta hoita sei uh, hauk gehiago ditugu lako, Euh, mhm. eta bon, proiektu, eta horok proiektu handan batekin, eta... Eta ikasle gehiago, postu gehiago ere, erakaskuntzan edo irakasle aldetik? Bai, ordan postu aldetik bizten da, ez dugu sekulan eh, nahi bezain bat eh, postu lortzen, baina, eh, bon, zonbait postu lortu genituen uh, korki. Uh, aski, aski bai korki hartzen dugu, hartzen dugu sartzea. Hor dugun uh, um, dolu haundiena da, joan urteko konkurtsuan, migaren mailan, euskara konkurtsuan, uh, posturik ez zaitea pribatuaren nako, eta hori hori zinez dolu itenako gu, eta ejandakogu eh, behin eta behiz rektoreari. Eh, eta, eta agian aurten, eh, ustu bat edo bi, bedain izanen dira hortako egeser batuak. Hor, eh, justuki ere goizuntan aipatu duzuna prentsa horrekoan, Euskararen lekua eta ikasleen Euskalduntzea proiektu garantzitsu bat da hori erakaskuntza katolikoan? Bai, oartzen gira aldatu dela hainitz testu ingurua, gure haugen uh, inguruan, eh, sortu zen eh, demoratik eh, eta behoi urtez hain ikaldatu dela, eta orai beharrezkoa dela, orten gira, emaitza onak lortzeko, behar ditugula, uh, deitzen duguna ikastetxeak ere eskaldun du, eta behaz uh, behasten da, be, formakuntza bereziak uh, erakasle ez direnen dako, komunikazio eta lan uh, agerraldi uh, eh, handiak, uh, ere formakuntzak, titularak diren erakasleen formakuntzak beren gaia euskaraz erakasle dezaten. Hortaik uh, eh, pasatzen da gure nola gure formularen edo gure dispozitioaren uh, irrausitze baldintza. Mhm. Hor, adibidez, joen urten parte hartu dute, inbat erakasle, dota langileak, uh, aikak proposatzen zuen seilabeteko formakuntzana? Uh, aurten izan den da hori. Aurten. Eta izan, bai. Erakas lehen aldetik, uh, urtean izan dena publikoan izan da. Lehen aldikotz uh, formula hori uh, zuten uh, eta bon, baiko ja agertzen da, ez, eta ez Baina uh, agertzen da zinez, uh, emaitzak biziko honak direla formula horrekin. Eta ara, bez, gure abiatu gira, mutak um, eta Eh, bat eh, sortu dugu, ez da eskuntza eh, publikoan, behaz desberdina da ahont, eskola eskol erakunde publikoaren laguntzaikin eta aikaren laguntzaikin eta gero gure sareko uh, uh, dirustatze organismoarekin, uh, eta ikastetzen putertzaikin ere, Ara, eta bat egin dugu, eta aurten uh, formatuko dira erakasleak. Mhm. Hori erakasleentzat, eta bestalde uh, abiatuak dira formakuntzak, erakasle ez diren uh, eh, heldu entzat uh, eh, izan dadin uh, eh, ASEM laguntzaileak, geletan izan ditezen um, uh, sekretarioak, izan ditezen uh, bizkoler uh, pertsonak eta horien uh, formatzeak garantzitsua iduitzen zauku, justuki aurrek ikus dezaten, beren inguruan uh, Euskara gelatik kanpo eta ateratzen dela eta badela tokia Euskara baliatzeko eta Euskara gehiago baliatuz, horien maila ere biztan dena, hobetuko dela. Mm. Hor mm. murgiltze sistema beti aipatu izan da ama eskoletan, hor eh, ba. beraz emezortzi eskola hortan dira gaur egun? Hori da, bai, horten uh, eh, emezortzi, uh, gehienak hameka ama eskola horsoan, uh, zazpi bile, ama eskolako bilen urtezan, uh, horretaz emezortzi iten du, ara, elburua ginuke guk uh, heratzea, hori garatzea uh, murgiltze sistema hori eskola helibidungu zieri. Hime mhm. sorti, somat eskolen gana? Oita ma biden gana. Ados. ma bi eskola helibidunak, eh? bai, bai, bai. eh, Eta gero, um, lehen maila arunt, solako bide baten hartzeko asmo haute duera kaskuntza katolikoak? Hori, ez, eh, ez, ez da egine, sekulan, ez da gaurko, gaurko proiektua, me izan daiteke biharkoa. <laughs> Izan daiteke biharkoa, ez adeus, euh, adeus bazertu behar, ikusi, ikusi behar da, gu eta zer gure euh, berezitasuna txikiz, zer, zer euh, sortzen alitaken lantzeko piskabat. Mhm. Hor, goizuntan, prentsa horrekoan beraz salbat itzaina, ipatu dituzuein bat proiektu, erakaskuntza katolikoren baitan, tartean web telebista bat, orduan zer da, hor numerikoari begirako pausu hori? Ba, erduan uh, eh, oartu gira, be, uh, eh, ikastetxetan, hemen uh, baitugu egun eta oita mabost uh, ikastetxe, uh, departuen uh, ez dira bat ere uh, baita denak elgarra zagutzen. Eta orduan uh, oartu gira, iniz gauza egiten zirela, uh, geletan, eta erakaslek zutela bate uh, baita egiten zutena eta gauza bikainak egiten zirela. Ordean, uh, ideia izan da, hemen, uh, formatzea erakasleak uh, filmatzen, uh, talde bat montatu da, mi komisio pedagogiko bat, berak formatuak izan dira, uh, voilà, filmatze, uh, formakuntza batean, Uh, simpleki uh, zer, uh, nola egin uh, zenario txiki bat, uh, uh, filmaketa, montaketa, bon, voilà, eta ideia da, orai erakasleak formatzea, nahi dutenak, eta bat bestia ingela joaitia, elgar filmatzea, pasatzea eh, web TV hortan, uh, pasatzea pratika filmatiki horiek, labur-laburak zain dira, eta da zinez ideia da partekatzea, pratika pedagogikoak uh, eskuin esker eginak baitira, gauza gaitzak uh, ikastetxetan, mainan uh, ez baita espada, hedatuak edo komunikatuak. Eta hori, barne telebista bat izango da edo nola martxatuko da? Bai, euh, bachne telebista bai, bai, euh, enfin, bachne, euh, internet ez euh, pachako dena, behaz, gana eh, euh, idu, euh, reportai ki... batzu, bachato? Edo nork ikusten alko du, beraz? Bai, edo, ah, edo nork ikusten alko du, bai, bai, bai, bai, bai, bai, idekia bai, izanen da, ola, ez du edo nork ezartzen alko euh, bai. bere filma, mm -hmm. baina eh, edo nori idekia izanen da, bai, ah, ikusteko bai, bai. Mm -hmm. El buruada, zinez, pratika pedagogikoak euh, euh, lantzea. Mm -hmm. Eta horren ondoan, Eh, bigarren helburu gisa nahi oso, da uh, formatzea erakasleak, formakuntza horretan, uh, eh, irudiaren, uh, irudiaren tratatzen eta begiratzen. Eta beraz, erakasle horiek, beren ikaslekin lan dezaten uh, preseski irudiaren, irudiarekin duten ahemana. Eta be, irudi horren uh, araberan, eta pantailen araberan, orokorki, oro uh, eh, ardezaten behar den uh, eh, gibelapena uh, eh, ikusteko behara untaketa batean nahi dena egiten alda untaketa batean nahi dugun mezua pasarazten aldugu. Mm. Para, ordan, uh, ikaslen formatzea ere hori da bigarren helburua nahi bat zo. Zer da, ikuspegi uh, berri bat sortzea, kritiko bat, uh, telebistari begira adibidez edo? Bai, pantaila guziak zenta huartzen gira, uh, <clears throat> gazte batek, janen gu, eta gazte batek, eh, demora, e, erakas, esku, hain zinean, baino demora gehiago pasatzen duela, pantaila hain zinean, mm egun batean. Eta beraz, uh, ideia da, be, ez, ez da ideia eh, hori e, gabe egitea, zenta horzen gira egun, gaurko egunean beharrezkoak direla, eta e, eh, ezparakoak baitez direla, hau mm. direla. Baina ikastea haujer e, eh, nola baliatu olako tresna bat, eta zer gibelapen atxiki guri erakutsiak diren e, gauzen arabera. Ara. Eta... Horren ondoan, mm, bestalde, bada beste proiektu bat deitzen dena, francesez, le 10 jours sans écran, Hor, uh, eh, ikastetxe batek, uh, ikastetxe eskolak uh, eginen duena, luden maiatzean, da hamar egun uh, lantzea, uh, pantailarik gabe, burraso, aur eta erakasen artean, mhm. eta hori prestatzen da urte guzian, bezka bat ere ikusteko, behar, pantailik gabe, zer bizitzen aldean, eta zer, uh, uh, nola rendot, zer eta zer, uh, zer bizitzen aldean, eta, mm zer bizitzen aldean eh, pantailarik gabe galitzen girelaik eh, eta justuki eh, horre uh, gogoitarazten du, ez da ideia denek beren uh, telefona edo ordena gailua botatzea, baina gogoitaraztea pixka bat zer eragin, ze efetu ekartzen alduen uh, e, pantaila baten aizian egoitia beti eta jarek egana uh, sinestea gurutik guru. Eta bai, beste mundu bat deskubritzen da azkenean, eh? Kasik, bai, begipean duguna, bai. baina ez denak begiratzen. Hori da, hori da. Eta huartzen gira, entzuten direlaik uh, eh, kampainetan uh, eh, berdutela kolegio guziek, zen kolegio batzuetak ikasle guziek berdute beren uh, tableta, beren orna gailua edo. Eh? Uh, Piskabat anzten dugula, zentzua nun den, eta helburua ez dela kair guziak botatzea, kartabla guziak botatzea, eta bakarrik egitea pantaila edo tresna horiekin, beste guziak eh, txarrak direla. Liburu bat, uh, voilà. da pixka bat gogo eta aztia uh, eh, okan arabera. Mm. bon, ebe, azer emanen duen, telefono gabe, janaidu bera, zamaregunez. <laughs> Ah, telefono, telefono gabe, janaidu, uh -huh. amaregunez. Ea... Ene ustez interesanta litake, da, interesgarria litake, eskolan e, pixka bat eh, egin duzu zuen erreportai bat bai. ikusteko nola, nola den, nola pasatzen den, nola prestatu duten, eta... Mm -hmm. Segitzeko izanen da bai, ados. bai, bai. bai. bai. Ados, e, salbat itzaina erakaskuntza katolikoaren sartzea, beraz aipatzen dugu, ala ere bihitzaz beste galdera bat ere banuen, hor, e, sartzea desberdinki eginen baitute hainbat e, mm, ikastetxek, tartean adibidez e, Vilapiako liseoak, hmm. eta hor, e, be izan da zuzendari aldaketa bat, mm. dio Kin ahemana beraz nolakoa da erakaskuntza katolikoarekin, diakinez eh, hor kritikatua izan dela, zuzendari berria gehiago aieten lagun bat eh, zela postu hortan? Mm Bai, orduan hori uh, eh, berdako zo harri galdein, bai. <laughs> ez da mm, izendatzeetan, uh, harrek izendatu du prezeski Dominik hori, vilapiako zendariat, ara, guk ikusten dugu, e, bon, sartzea iduriz ongi pasada, ikusten dugu, ikusten gure aldetik, e, ora, entzuten ditugu, e, gauza erraiten aldena, fenik, e, ora, dutu datzen, bidapiako erakasleak eta jakinen dutela, espikatzen pixka bat, nola, nola lan egiten duten, zikultura duen ikastetxeak, eta eta denak moldatuko direla, denak indar bat eginez, eta mm. ongi pasako dela. Bo, ikusiko, segitzeko beraz hori dena ere, uh, eh, besal bat eh, itzaina, milesker, gurekin egonik? Milesker, zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Itximandoka. Utsumandoka aga saikula zaikula aurtene be kolaboratzailekin oaiko juntan Charles Bidegen agur nulazez, agurtzeko hitzaikin jinen zaiku. Ematen du arur latinitik etorzen dela eta aurur zen diakitia zer gertatuko zen bazituzten seinaleak edo sori bat duten zen esker edo eskuin, esker duten balima zen sinistra bat zen. Beste kolaborazaleetan eh, aipatuko deiku peio etxeberriain txartek zertako gien ernanin eta ez hainbeste baiunan. Nolaz, abertzaletasuna aingaratua da egoalde eta hemen ipak aldean, eh, beguneko, tamar, edo hortan uh, eh, gelitzen. Beste kolaborazalia dela eta eniaute txamendi jinen zaiko hastez haste be kantagintza enunguian solas egitea, eta egun eh, aipatuko bestiak beste nulaz kantoia eskolan zelaik sokorri bide izan zaion. Jinkuak diakik, somat laundu nien, ba, etxidura inkontra, ezen gogoa inkontra, apestu ina, zinain inietan, eta ez etxikuek bakarrik, baina presio sozial guziak. Utsu mandoka, aste hartez, arratseko zazpitan, ara heda artizkenez lauetan. Utsu Mathieu Mandokarekin, beraz, xarri duzie itzordua, laster-laster beraz zazpietatik aintzina, eta bihar goizean eh, goizberriko lagunak ere talankideak hori izango dira, irulegiko sotoa ipatuko dute, haste buru irulegiko arnoa, beraz, ospatuko baitute, haste buru guzian eta behitzetaputzen bihar, Marko berriz itzultzen da, itzultzen, manera batez, usko zen bezala, seiak euskal iratietan.